rampung da tutas Praka salamet nu diantun salamet nunganun muga-mmuka putuh ayamdinakah salamet nanti awit miika wangsul kal yang ka eng Hai istilah sesebtan Jawara sy kolong lagiing salamet awak man dan nira lumun wiwit wilayah Rama kajan Mira lumur wiwit yang rama Lagi yang mampah Ya lumampah Raden Wasi Geni anu angkat di padepokan jauh Ti rasa kapauangantina rasa kahariwan tebih Ti rasa karesik disngan ku Jupta kabur boga rasa pintraing tebatur Luhur elmu Jemar panala Sugih Pangarti atos bejana kulip metu alas maning alas langsung lumampmpakanagara wirata gara wirata mejayata namung dikersaken seta Utara urasangkaen mampu karena kaadik Jaya Sanyan wasini atau tiwangkid harita beja Pak beja-bejamaklum bejakinasa jengka jadi saddepa jadi raja luwihtira goong anupaskasi geni ngawitan di kena Jawara pada gila jago pada ngumpun langsung luah negara kamar tabah kaman dosi Radenca kantun lampmpa di se Tening marga sopana marga jalantengah King alas pra gan kangitaapa won lewe politiki dulu dan tilastung na panawa ayaah hiji Jami anunya saya dina tangkakai awak na pers ngarang kebong panon paratekok tinggal tulang sereng kulit tragas nu pada naji gagamang prihatin ngejati astina tanpa kanyakhan sarang tanpapak wewartos kapangung astina sanes resikomayana anu kaelangelangan uraden aswa Tamak margi dianggot cocok anu bocor di nala lampahan sangyang terga pancuran uraden Gatut kas waktu sekalikar ing jangngkar day didi sama saja jalan iwati ingkang putra aswa Tama Thank you. budaya sayang Sayang Dumampar Tersayang parah. komayana anu ap-aukan di pagunungan aya di Sa Tengahing alas Prabingat salah istilah naptop mauung top badat Margi kaelang-elangan kukang putrawa Manu dianggot cocok nubocor di talagadinala lampakan sang Hyang talaga pancuran. inget karena resep angen tutut aduh barinyang dijo jodo suku ditken karena para kok nga ngekan angin tututbo boko waku soangan antara kasya le begini sugan teh mauponok umur budak Hai hmm. kekermahcul ku Inung di zaman Orok Hai dipapai-papaiken disusuk susu keyakur kewewe anukernyusuan hmm. disusukan harikat majikan tukang kenang disusukankirinya naront kulit nabodas di hmm? be genep bulan dias suhu tukang kenangku sala Diwara ngenang hariritajungng di waah musiran keretik cokotnyaken kapamajikan ewon hmm. <laughs> hmm. sa susu osin hariwatama Abong kena can boga anak can bisa ngarasakken kumahakanya ah ba kanu jari anak warahan sibima istu teleges panawasa tu turun cya ras-rasan awasya inggwa kanyin baritungan anuk past haha <laughs> ca oleh di panang-ing aki-akian sudah tanagawi ba Sy panawa satung turun hulu oh. mekarna Wibawa bogana ajensaama hirup ayana ydah Sanwirya saning Atilamun cantumpur desuruan panawasyakabeh Hai kalau huna kahanaak nakuing di basmi malah lewihlaing de Amarta dena harebosan karayat-rayaat sangkan nara rongong naranukag kasyakabehh pamimpina antara hmm. anak ydisilah Bimaarjuna nakuasa dewaing dek nagur-ngagur ka gorengan anakak Haiyalasing kikir sat daingguin resib kumayana ngagi Begen salirana jannten denawak ngalingiri kallayan rang tengout apa pernah mappet mantra malihwarni malung wkuppi nunyul Elmu Jemarah pan Hai menurut saya sekaring mawang sasekaring wawan natek aji danar danar jenera pindah perbatas perbatas saperbalasin macet mantra malih warni minah Bye. Su ngaing dipananghanaapi Santa kusiantohon Haiing wujud jadi jadiksian hogeku bak kaya mud ya lampahan digakan laku hiu hingga pantes buta tunggu dirap naun dituruk oh. cacang dirumpak nyampa sakrepin sunda buta hartinge poek dorong hmm. eksya aingg nga hari wesan rayat rayat na kuingng nu kap patah mimiti aying deg ncek maduka si srikanik sis badra deg cokot kuing ayuna aying laksana ka sisrikanik hmm? kesjun na nga pihungain hmm. tuun piwen didier ay nguutaken ngadaddarken kan nyeri kapuriih bales dendam kua na siswa tama dipakai cocokdinala lampahan tenaga paccurat hmm. aaksiya ah, amahan na tepikakitu he hmm, mak bendungan bahya kacilakaan ayt nga Bobol ke bendungan sangkan panawa cilaka ad-autanuk syakay halingg Natal kot pawon pening karton Ten hmm. Raden Gatot kaca nuju ka supingan para paonngan luas markuda pala nassa para putraangan ni ayaah juom ganjang ya santai aja ayam mapan urang pelaketukan hat hmm. <laughs> biasanya dewe lamun limppang titu maritis kam lajangtengah sapue sapputing nepi tapi lamun limppang jeung Bapak astagfirullah Haji mudiatur pis salegkah dewek dijeng 10 lengkah hubbapak cewek hmm, beri eh kita kata-kata aduh ayanak di tahun 50-an dipakai kenepang hmm. hmm, juga putra ento Ada, hmm. ada. Percis juga putu entok. Ada japuan yang entok putu. Kamu aja dina nanyak aja ampun borobot borobot kenal pot. Hmm, nah kan? Kenal pot. Kenal pot. Deh. asal sono ata kira kenal pot kan mah. Ah aing mah pokoknya mah. Ya, seuk bijil nanti tinu sajian lain tirakan rekan nyebut kenal pot jadi banting wae kau aing mah. na nyebut ngcep kuaing kajun seberaha di beek waing git tiki ti ti